Buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9.30. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz. To perch on. Get yourself locked in to bump and grind. Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98 i 6. Yeah! been good. I just wanna say thank you, Lord. I just wanna say thank you, Lord. leopard skin. And uh, check me out, then check me in. See this coat, nigga? Bye bye to my old self. Wake up to the new me. I used to be a world star. Now I'm making week. I used to hang on the nine. Now I bought two streets. Cottage Grove to King Drive. Yeah, this life is a movie. Bye bye to my old self. Wake up to the new me. I used to be a world star. Now I news week. I used to hang on the nine. Now I bought two streets. Cottage Grove to King Drive. Yeah, this life is a movie. Father. Cause I look good. I smell good. I yes. feel good. And you sing good. And make love good. Know you wonder where the F I been. I been going hard like a crack syringe. I been breaking bad, now I'm back again. Getting meal tickets, no raffling nigga. Made checks off the right steps. More vision than some Oakleys. She used to be a lone star. Waking up to Lucy's. In the back, back, back, in the back, back, back, back. Used to live up in the seven. Now I bought two streets. OST Luther King Drive. Now it's Malibu Beach. Used to be V Live. Now I'm trapped at the Boo Beach. us now. me up. Minęła godzina 22. E, witamy w audycji Bump and Grind na antenie Radia Afera. nazywam się Karol Szyszycki, no i zaczęliśmy od legendy. Legendy rapu, legendy muzyki, można by było nawet powiedzieć. E, gość, który powraca ze swoim chyba dwunastym już albumem. Większość z nich e, zajmowała pierwsze miejsce na listach Billboardu, jeśli chodzi o sprzedaż, no i jest żyjącą e, legendą. Chcąc, nie chcąc, trzeba docenić. Kanye West, oczywiście chodzi o niego, chociaż teraz teoretycznie posługuje się już ksywką Je, no wydał nową płytę. E, wydał płytę, która ukazała się no, parę dni temu. Nazywa się Bully i zaczęliśmy kawałkiem, do którego powstał dosyć charakterystyczny teledysk, e, kawałkiem pod tytułem Fader, e, gdzie udziela się e, między innymi gościnnie, jeśli chodzi o wersy, Travis Scott. Czyli nie pierwsza kolaboracja tych panów, oni są dosyć mocno związani także, że tak powiem, rodzinnie, no bo ich kobiety są spokrewnione, ale muzycznie też ta droga Travisa Scotta od samego początku, kiedy zaczął być troszeczkę bardziej rozpo rozpoznawalny i wyszedł z tego undergroundu, no to mocno, mocno, zawsze był przy tym Kanye Westie. Muzycznie i poza muzycznie, no ta droga ich dosyć mocno e, się przeplatała na przestrzeni lat. No i cóż, e, album e, Bully, on w ogóle zapowiadany był bardzo, bardzo długo. Ja pamiętam, że już w tamtym roku ja właściwie puszczałem chyba nawet parę kawałków, które miało być na Bully, bo Kanie też puszczał w ogóle, no wersje tego albumu, jakieś takie wstępne jakby, nie wiem, jak to w ogóle nazwać. No parę razy nawet na Spotify'u były e, rzeczy, które właściwie wyglądały jak pełen album, które finalnie nie znalazły się na tym, co wyszło ostatnio. Także typowe zachowanie dla, dla Kaniego Westa, że on y, tą muzykę poprawia cały czas, y, ciągle przesuwane są te premiery w jego przypadku, no ale on potrafi też nawet te gotowe już projekty, które wyszły parę lat temu, kiedyś ktoś słusznie zauważył, że niektóre kawałki, kiedy wraca się do nich po pięciu, dziesięciu nawet latach, one potrafią brzmieć inaczej. On ma tendencję do tego, że wraca czasami do kawałka, który jest z poprzednich paru projekt, parę projektów wstecz, no i potrafi tam zmienić zmienić e, coś w aranżacji, coś w miksie, że ten kawałek może nie jakoś e, diametralnie, ale trochę się różni od tych wcześniejszych wersji. No i co? Lecimy z następnymi kawałkami z najnowszej płyty Kanye Guesta, czyli Bully. take the pill, it's small enough. Too late, my systems run amok. I wanna beat somebody up like a bully. masterpiece turn into catastrophe. They get mad at me for living out my fantasy. All the castles in the sky come down crashing every time I speak my mind. gym while they ballin' on a lowered rim. Graduation days, I was coming for the glory then. Blessings rained in, pouring in. I need more of them, yeah. Give it up, give it up, send it up, send it up. It's imperative. It's a must. It's a must. Matching debit cards isn't hers. Show 'em how you fit a billion in the clutch. We gon' run it up, but we ain't in a rush. If it don't scare you, you ain't dreaming big enough it worldwide, like I said I would from jump. Know I did it all when it's all said and done. Send it up, send it up, send it up, send it up. It's a must, it's a must. Ten times. 10, 10 times out of 10. Finish fast, back to black, Amy Winehouse and them. All the threats to the fam, I'm advising against. Catch you walking out the barber shop and line you up again. No, they can't avoid this, not the one to go against. Brought the south side with me, this is Illinois, bitch. She been asking to stick around, she don't know it yet. She got back in a pretty smile, shorty poison. She gon' play with your emotions, now you roped in. Type of girl they going broke for, got them broken. They got got tendencies to talk big, still you don't hear my pretendences on both wrist rings, both hands. Know the truth, I'm just over it. Y'all don't understand. Next to me, you niggas soda cans in the Grand Canyon. We left for the pain behind, we left for the pain behind, we left for the pain behind, we left for the pain behind, we left for the pain behind, we left for the pain behind, we left for the pain behind, we left for the pain behind. Wracamy do audycji Bump and Grind na antenie Radia Afera. No i cóż, za nami kolejne kawałki z najnowszego albumu e, Je, czyli Kaniego Westa, e, pod tytułem Bully. No i właśnie, te kawałki, tak słuchając w sumie sobie ich na spokojnie, e, można zauważyć też takie nawiązania mocniejsze lub słabsze do poprzednich albumów. No na przykład ten kawałek, który przed chwilą leciał, dosyć mocny autotune, dosyć mocne 808, czyli te charakterystyczne bębny. No i przypomina to troszeczkę klimatem ten album 808 and Heartbreak e, z sprzed prawie 20 lat, no bo to wyszło, wyszedł ten, ten album w 2008 roku, jeśli dobrze kojarzę. No i to był album, który był przełomowy też dla Kanye Westa pod pewnym względem, bo był to album, w którym no, diametralnie zmienił swoje brzmienie, e, mimo tego, że, że przy wcześniejszych albumach e, on troszeczkę przyzwyczaił do takiego samplowanego, mm, e, troszeczkę jazzowego, soulowego brzmienia, takich troszeczkę bumbapów e, soulowych, e, to potem, potem troszeczkę now, nowocześniejsze mm, brzmienie na, na Graduation, które zresztą parę miesięcy temu mm, też przypomina, przypominałem na antenie audycji, bo jest to album, który w zeszłym roku był chyba najczęściej streamowanym albumem, jeśli chodzi o rap na Spotify'u. Czyli no, mimo praktycznie prawie 20 lat na karku te albumy nadal e, odnajdują e, stałe miejsce na playkach słuchaczy. No i ten album Aid s and Heartbreak, no tam było w ogóle brzmienie totalnie inne. Kanye West zaczyna śpiewać. No, momentami to brzmi troszeczkę jak wycie jakieś. Jest autotune, który wtedy był zupełnie czymś nowym, no bo wtedy wjeżdżał e, taki, można by powiedzieć, gość, prekursor, e, jeśli chodzi o autotune, no to T-Pain, e, jeśli chodzi o rynek amerykański. On gdzieś tak od okolic 2005-2006 roku e, zaczyna wprowadzać powoli to takie robotyczne, elektroniczne brzmienie głosu, mimo tego, że T-Pain jest znakomitym wokalistą i i bez autotuna brzmi fantastycznie. Co zresztą można, chociażby jeśli ktoś byłby ciekawy, można sprawdzić na jego występie w NPR Tiny Desk. To jest e, taki program na YouTubie, e, gdzie mm, wielu także topowych artystów występuje w takim okrojonym e, live będzie. No i tam nie ma miejsca na pomyłki. Tam raczej ciężko jest ukryć jakieś niedociągnięcia, czy to chodzi o wokal, czy to chodzi o e, charyzmę e, przy występach, czy to chodzi o kontakt kontakt chociażby z tam już mniejszą publiką, no y, to również t e, tam pokazał, że no, gość potrafi śpiewać. Mimo, mimo używania mm, gęsto i często e, tego autotuna, to, to, to brzmi bardzo dobrze i bez niego. No i Kanye West przejmuje ten autotune. No i wydaje płytę, która przyjęła się no dosyć charakterystycznie, bo na początku to jej nikt nie rozumiał. To była płyta, którą on wydał e, krótko po śmierci swojej matki. Także to była też płyta, gdzie on e, dosyć mocno wylewał te swoje emocje, które były w nim, e, które się wezbrały wobec tych okoliczności życiowych, które go spotkały. No ale płyta była dosyć mocno niezrozumiała dla ludzi. Bo jak raper może zacząć po prostu sobie śpiewać e, na elektronicznych bitach albo na bitach z perkusją, która kojarzy się z latami 80. No ale ca, suma summarum ta płyta stała się takim kamieniem milowym, który do życia, że tak powiem, artystycznego powołał wiele legend, bo chociażby na tym albumie pojawił się chyba po raz pierwszy Kit Cudi, e, który którego właściwie kariera potem była tak jakby interpolacją tego brzmienia w pewnym sensie, które zapoczątkował Kanye West. No i bardzo dużo artystów powołuje się na ten album jako, jako inspirację i jako, e, jako, jako taki krok w, w muzyce, gdzie można było pokazać, że mimo jakiejś tam wcześniej utartej drogi, można zupełnie odwrócić się o, o 90 czy o 180 stopni i, i pójść troszeczkę w innym kierunku niż przyzwyczai przyzwyczaiło się do tego wcześniej słuchaczy. No więc ja na przykład tutaj słyszę w kawałku All of the Love, który no według mnie jest chyba jednym z lepszych kawałków z tej płyty, e, no słyszę właśnie mocno, mocne e, tutaj naleciałości, jeśli chodzi o klimat e, tego albumu 808s e, and Heartbreak e, z 2009 roku. Pomyliłem się o rok. No właśnie. Za chwilę następne kawałki e, z najnowszej płyty Kaniego Westa, czyli E Bully. No ale ja mam dla was konkurs. Dzisiaj w sumie dwa konkursy. Możecie wysyłać SMS-y, zapiszcie sobie numer 7148. E, wpisujemy słowo afera, potem imię i nazwisko i możecie dopisać ewentualnie na który koncert byście chcieli iść. Bo mam dzisiaj wejściówki, podwój, dwa, dwa razy podwójną wejściówkę e, na każdy koncert z których, e, które odbędą się w najbliższym czasie w Poznaniu. W piątek, e, teraz 3 kwietnia odbędzie się koncert 27 e, Fuck Demons, czyli troszeczkę inny klimat niż na naszych audycjach, ale jest to nadal brzmienie około rapowe, dosyć charakterystyczne brzmienie, mm, mocno chyba powiedziałbym nawet tropowe, można powiedzieć. E, teraz w piątek w dwóch progach, który klub, który stał się troszeczkę taką e, stolicą, e, <laughs> stolicą Poznania, jeśli chodzi o koncerty rapowe, bo wszystkie właściwie koncerty, które, które, które są z gatunku około rapowych, odbywają się ostatnio w dwóch progach. Więc 27 Fuck Demons, jeśli chcecie wybrać się na koncert w piątek, najbliższy piątek, no to SMS 7148 wpiszcie E, w treści afera, no i swoje imię i nazwisko, no i możecie wygrać podwójną wejściówkę na ten koncert. Lub lub jeśli ktoś woli bardziej klasyczne brzmienia e, i, e, i mocny przekaz, no to jest polska wersja jeszcze. Polska wersja w lany poniedziałek będzie gościła w Poznaniu, e, również w dwóch progach tak jak mówiłem, stolica, a właściwie siedziba e, rapowa, jeśli chodzi o koncerty w Poznaniu. No i w poniedziałek 6 kwietnia polska wersja e, przyjeżdża ze swoją e, z kolejną, kolejnym przyjeżdża do Poznania jako kolejnym e, punktem e, na swojej trasie PW Forever. No i również można e, otrzymać tutaj dzisiaj w audycji podwójną wejściówkę na ten koncert. Polska wersja w poniedziałek koncert. Wystarczy wysłać SMS-a 7148 numer, wpisać afera, imię i nazwisko i dopiszcie chcecie koncert, e, wybrać się na koncert polskiej wersji. E, także zapraszam do wysyłania SMS-ów, a my wracamy do muzyki. No, kolejne kawałki z tej ciekawej płyty, najnowszej płyty Je yeah, Bully. taking over. Out of space, going solar. Back then they showed no love. Punch drunk, hungover. Punch drunk, hungover. high, had to learn to read between the lines. Overboard when they mention me at times. Know the Lord's intervention was divine. Political and social tensions on the climb. Not to mention they forget to mention how I'm swinging through like Sonny Liston in his prime. Used to dream about this every day. The way the hate of living me. I know some church born women pray. What's worse, living in conditions made. Hurts taking good men away fathers in the penitentiary, mothers fighting for a living wage. But this time we're taking over, out of space going solar. Punch drunk, hungover. gotta hurt, but still could have been worse. In a big city in pole position when you reverse, she had the new convertible, the little Uzi bird. Down payment on the cost of your love and on a purse. Go to work or whatever she said, whatever works. Unemployed early in the story, I was starting off. Had the Ford Focus before I couldn't afford a car. Now she finna throw it like she do it for an Audemars. Meeting with some ministers and kings, I was not off. Haven't seen a kingdom as royal as my daughters are. I'm all falling for the fake news, man. I'm logging off. They send shots while we spin blocks in an armored car. Now they want the tea cause it's piping hot. Life gave me lemons, made an Arnold Palmer on the rocks feel like Arnold Schwarzenegger. Contract terminator on the spot. They want a back and forth, I'd rather not. Easy airbags when I'm crashing out. They gon' hate it with a passion now. I love it. Man. Had to change your heart, I felt different at first. Lot of pain, lot of hurt, but still could have been worse, man. It still could have been worse. In the big city in pole position when you reverse. She had the new convertible, the little Uzi vert. Down payment on the cost of your love, went on a purse. Go to work or whatever she said. Whatever works, works. Whatever works, works. Uh, whatever works, works. Uh, whatever works, works. Whatever works, works. Uh, whatever works, works. Whatever works, works. Whatever works, works. Whatever works, works. How can they, how can away? Sing if you want to, but you know you're playing with your own. can Only child, mama's favorite. Conditions that I made it out, it's amazing. trying to see how far I can take it. Stay misunderstood, I'm often mistaken. I put in the work, it was backbreaking. They thought I was kidding, thought I was playing. Take this one to Mars like a Matt Damon. They say I go off cause I lack patience. Don't think it's my job for me to explain it. I'm on everything, trying to play us. I'm on everything. Podcast. drop a bomb on everything. On my wife, I put a wedding ring. On my life, I give up everything. Say why? Say why? so exciting, isn't it? I love it. Yeah, can you believe it? I can believe it the way you are. Somebody gotta do it. You play tracks like Michael Jordan shoots free throws. Anybody does something that much and that long and it's that good, it's gotta pay off. Can't go there and do nothing but blow up. Yeah. Isn't that fun? Yeah. The main thing is getting to do something that you really love to do. So you, you think you think I come off too arrogant? No, come off just right because it's what's inside. Because you can't be a star and not be a star. You gotta have some oomph about you. don't want to just go saying, "Oh, I'm just really not all that," but thank you anyway. Nothing like that. I'm not saying come off like that. I think the way you are handle yourself is really just perfect. Sister and brother. get a lot more dangerous. My brothers move a lot like strangers. Let's come together. They say I'm blacking out like Akon. I'm feeling more con like Genghis. And what they gon' do, what they gon' do with them. Take some time off, they act like they don't remember. Couple fortnights and at least two winners. Back with the head taps and the head spinners. I've been blowing money fast, it could not go quicker. Throw it in the bag like a fastball pitcher. Designated hate for the designated hitter. Give it all you got, it does not make a difference. I've been high off living, man, I'm finna OD. White features with the runway OT. They think we off key, but it's anarchy. Benz on the 4-5 going Mach 3. It's nothing to discuss, so we not gon' speak. They never gave justice, so y'all know peace. Bank account filled with the root of all evil. Anti-hero, vigilante. The Holy Spirit, Lord and one. Yes it is, yes it is. lady looked at me and she said, never let someone know that they're getting you down. You see, if you let them know that they're getting you down, honey, they gonna kick you But you know what I told her? The sign of Jesus, all in my room. I believe he's coming. He'll be here soon. I'm gonna praise him. somebody else. felt like a clone of myself, yeah. See, I ain't gotta lie, rather tell the truth. But I tell the truth about everything, everything, everything. Yeah, I tell the truth about everything. In time, you tell me the way you feel. You know I fly above the field. Why I'm still, yeah, I'm still close to you, close to you. All that we've been through, we kept this here together. But I said it once, I say it again. prince. Za nami kolejne kawałki z płyty Bully Je, yeah, czyli Kanye Westa. No i co? Co w związku z tą płytą? Płyta, tak jak mówiłem, e, po przyjmowała różne, różne oblicza, różne formy e, na przestrzeni ostatnich paru miesięcy, a można było powiedzieć nawet parunastu, bo jeśli dobrze pamiętam, to, to, to już jakieś tam wycieki dotyczące tej płyty, a właściwie już jakieś gotowe kawałki, albo nawet y, mm, wycieki całości e, już miały miejsce w połowie zeszłego roku. No i, e, i cóż, no, ta płyta bardzo mocno się zmieniała, bo na początku było wypuszczone parę kawałków, które miały znaleźć się na tej płycie, z czego jeden był chyba kawałkiem hiszpańskojęzycznym. No i brzmiał aż za dobrze. Brzmiał e, jakby Kanye West był e, native speakerem tego języka. Szczerze to nawet nie wiem, czy ten gościu zna mm, jakieś podstawowe zwroty po, po hiszpańsku. E, no, brzmiało to trochę jak latino, które jest ostatnio modne. No i ludzie, słysząc ten kawałek, zresztą słysząc po prostu te parę kawałków, które wyciekło, zaczęli zarzucać mu, że dużo, dużą e, robotę przy tych kawałkach chyba musiało robić AI. No i Kanye West y, tutaj chyba wziął te słowa do siebie, bo tego kawałka już nie ma na, na oficjalnym wydaniu. No i zarzekał się, że tutaj nie ma kawałków tworzonych przez AI, że jedynie tam były jakieś wspomnienie, wspom, wspominane było, że e, AI było jedynie używane do jakiejś tam lekkiej obróbki sampli e, i, i przy produkcji, ale no, że były to takie zabiegi typowo kosmetyczne, nie, nie po prostu e, prompt wrzucony, żeby stworzyło, e, żeby, żeby, żeby stworzy, żeby AI stworzyło kolejną piosenkę Kanye Westa albo kolejny jego album. No i cóż, e, oprócz tego, że, że ten album powstawał i zmieniał te swoje oblicza, to no, przy jego produkcji e, można tutaj powiedzieć, że ten, że, że pojawiają się niektóre elementy, które pojawiają się już u Kaniego od dłuższego czasu. No tak jak mówiłem, te bębny, e, właśnie te 808-y, które zapoczątkowane przez niego, no moda na te bębny została zapoczątkowana ponad 15 lat temu. Pojawia się też, e, jeśli chodzi o produkcję, Mike Dean, czyli gość, który jest geniuszem, jeśli chodzi o syntezatory, no i on e, właściwie chyba, jeśli dobrze kojarzę, od 15 lat współpracuje z Kanye Westem, no i on... E, właśnie tym brzmieniem i tymi syntezatorami dopełnia tą e, produkcję Kaniego, który zarzekał się, no, że, że lwią część, że właściwie on jest tutaj tym producentem wykonawczym, że tutaj jedynie osoby mogły, że tak powiem, dołożyć rękę. Ale to on od początku do końca dbał o to, jak ma poszczególny kawałek brzmieć i to on e, zaczynał te szkice, które potem przy współpracy z innymi ludźmi troszeczkę mogły zmieniać swoją pierwotną formę. No i co? Jeśli chodzi o mm, jeszcze ten album, no to jeśli można zobaczyć na, na, na YouTubie wizualizację do tego albumu, gdzie występuje synka niego Westa, który, który tam y, mocno jest też nawiązanie do Japonii, bo tam jest wrestling japoński i, i jego syn właśnie toczy pojedynki w tych wizualizacjach y, z zapaśnikami profesjonalnymi japońskimi. No i nie bez powodu jest to nawiązanie właśnie do tej Japonii, bo, no bo Kanye West mocno związany z tą Japonią e, już od dłuższego czasu. No a ta płyta podobno w większości też powstała w studiach nagraniowych w Japonii. Także no, historia tej płyty jest ciekawa. Pewnie, żeby rzeczywiście się e, tutaj e, zagłębić w to mocno, potrzeba było trochę więcej czasu. No ale cóż pozostało więcej. Przesłuchać jeszcze parę kawałków z tej płyty, no i przejść do czegoś innego, bo to nie jedyna nowość, która się pojawiła ostatnio, e, jeśli chodzi o rap. No ale przypominam wam o tym, że dzisiaj można wygrać wejściówki na koncert 7148. E, e, wpisujecie w SMS-a afera, imię i nazwisko, no i na który koncert byście chcieli się wybrać. Macie do wyboru w piątek 27 Fuck Demons albo polską wersję poniedziałek, lany poniedziałek z polską wersją. Także 7148 SMS, wpisujecie afera, imię i nazwisko, no i możecie dopisać, który, na który koncert chcielibyście się e, wybrać. Na każdy z tych koncertów mamy e, do rozdania podwójną wejściówkę. Lecimy z następnymi kawałkami. move my mind for it. Oh, move my mind for oh, it. This thing is oh, getting crazy, oh, going blind for it. She eating up the town, she was designed for it. I died to rearrange and move my mind for it. Oh, move my mind for forward. Can't hurry love, no, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of, it's a game of. They hate to see the system actually figured out. They want you caught up in distraction, fear, and doubt. I'd rather focus on the love that's been around. Take all the stress to UPS and ship it out. No executive could ever run their mouth. I've been consecutive of shutting shit down. High speed drives through the scenic routes. High fashion when people see us out. Hurry, love. No, you just have to wait. She said, Love don't come easy. It's a game of give and take. Oh Lord, i can miss missed this? How long I got issues? Oh Lord, on the mission? Oh Lord, he needs me? Circles, circles, circles, circles. circles, circles, circles, circles. times, guns. times. I'm overcoming. Running checks still clear, still think about it every night and day to try to stay away to keep my heart hit. So don't take this disrespect. I'm sitting here trying to redirect her. Think about it every night and day to try to stay away to keep my heart hit. So don't take this as disrespect. I'm still here in a trifecta. It's been a long time coming. Fresh new tires, I'm still running. There's a few things I'm overcoming. Running checks still clear, still think about it every night and day to try to stay away to keep my heart tucked. Don't take this as disrespect. I'm sitting here trying to redirect her. Think about it every night and day to try to stay away to keep my heart tucked. Don't take this as disrespect. I'm still here in a trifecta. Wracamy do audycji Bump and Grind na antenie Radia Afera. No ale cóż, nie samymi Stanami, nie samym Kanye Westem człowiek żyje. Warto się cofnąć, a właściwie wrócić na nasze rodzime podwórko. Bo tak jak e, wspominałem jakiś czas temu, Pojawił się e, ważny projekt, e, jeśli chodzi o młody polski rap, bo pojawiła się nowa płyta od składu NLT, e, czyli Nicotine Lover Team, których miałem też zresztą przyjemność gościć parę razy na audycji, gadałem z nimi dwa razy, oni też z Poznaniem są mocno związani, bo tutaj mają dużo znajomych i mają też współpracowników, którzy, którzy tutaj udzielają się również na ich projektach muzycznie, chociażby Sonia, która występuje gościnnie na jednym z singli najnowszej właśnie płyty e, NLT, czyli Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. E, pojawiały się wcześniej e, dwa single Co mi zrobisz, no i single Moknie w deszczu 2, który był też bezpośrednim nawiązaniem do, do jednego z ich wcześniejszych kawałków. No i co? Panowie zmieniają swoje podejście do rapu, zmieniają swoje brzmienie dosyć mocno. Zresztą, co już zapowiadali na koncercie, który grali w listopadzie zeszłego roku w Poznaniu, mówili, że ta, ta płyta będzie takim troszeczkę właśnie e, kamieniem milowym e, w e, ich drodze muzycznej, która troszkę zmieni postrzeganie na pewno ludzi, ich jako składu. E, no bo tak, przyzwyczaili nas do takiego mocno luźnego brzmienia, mocno można powiedzieć, takiego truskulowego brzmienia e, i do takich wakacyjnych trochę klimatów, a tutaj jest mrocznie. Jest mrocznie, jest zupełnie inaczej e, niż e, w do, niż, niż, niż w tych wcześniejszych ich projektach, y, które puszczali. No i myślę, że warto zajrzeć też właśnie na nasze rodzime podwórko NLT, czyli projekt y, związany z dwoma polskimi miastami, z Warszawą i z Wrocławiem. No i cóż, y, posłuchajmy parę kawałków z tego właśnie albumu. A teraz prosimy o uwagę. Tej płyty odtworzyć tutaj w studiu nie można. Zarejestrowany na niej dźwięk został przegrany w warunkach laboratoryjnych odtworzonego z taśmy, spoza studia. Uwaga. Ja nie widziałem ciebie dawno Zapach jej skóry zamknąłem w słoiku Schowałem w szufladzie za wanną Włożyłem go z kartką, powinno być za mną Ja powinno, lecz nie jest Wino się kończy jak moje nadzieje Na to, że się z tobą podzielę Tym, co trzymam w sercu, gdy patrzę na ciebie Mam wieczną niedzielę, goniącą potrzebę Bo znaki na niebie za wiele razy mi zmieniały spojrzenie Więc muszę to wszystko już zrzucić na siebie Na barki wziąć, na papieros Znów wychodzę, jest zimno od pasa dłoń W ciemności się topi sąsiedni blok, krew i pot Włożyłem wieś by postawić krok, gdzie się od niej spokojnie Poprawię się, stamtąd idę Istotnie się odnieść, nie wiem nawet jak na to wpłynę W niech to trzymam spokojnie Miarowy oddech, wolno odliczam dni Staram się już oprzytomnieć, w tym zapomnieć Za późno, za sobą drzwi, za późno Ale możemy spróbować jutro Chociaż czuję, że to już i tak na próżno Wiem, że to moje miejsce Ale mogę więcej Jeszcze proszę Jestem pewna do siebie Chcesz palec całą rękę Wiem, pojebane już na wstępie Męczą mnie pytaniami Co, gdzie, jak i kiedy Nie proszę za mnie, są uprzedzeni I to nie dziwi Swoją pozory nie liczymy na mili Ale możemy spróbować jutro Chociaż czuję, że to już i tak na próżno Wiem, że to moje miejsce Ale mogę więcej Jeszcze proszę cenami pierwszy w sumie dzisiaj kawałek NLT, czyli Nicotine Lover Team z ich najnowszego projektu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. A ja szybko jeszcze wchodzę, żeby przypomnieć wam, że ostatnie minuty naszego konkursu można wygrać wejściówkę podwójną na koncert e, Fact Demons, 27 Fact Demons w ten e, najbliższy piątek w dwóch progach w Poznaniu e, lub poniedziałkowy, lany poniedziałek spędzić z polską wersją również w dwóch progach. Wystarczy wysłać SMS-a 7148, dodać słowo w treści afera, imię i nazwisko, i napisać, na który koncert chcielibyście się wybrać. No, rozwiązanie za dosłownie 5 minut, więc macie ostatnią szansę, a my lecimy z kolejnymi kawałkami z płyty. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Stay, stay, stay, okay, okay, okay. Znowu się kręcę, już nie wiem gdzie Znowu się kręcę, już nie wiem gdzie Znowu się kręcę, znowu załapam wkrętkę Kiedy patrzy na mnie, jakby chciał poprosić o coś więcej Jak pokazać mu, że też chcę nie mniej Nie odstraszać, nie odsłaniać, jakie mam intencje Mów, że wyglądam pięknie stale Poznaj moje wnętrze, zostaw kilka wrażeń Wpuszczę cię nawet na stałe, bo ciągle się wkręcam I nie wiem, co dalej mam zrobić ze sobą Chcę widzieć cię obok Wciąż walczę z mą głową Tyle razy przejechałam się na relacjach jakby jeździła ciągle tą samą drogą Znowu się kręcę, już nie wiem gdzie Proszę sprawdź moją lokalizację Przerywa mi sygnał GPS A mapy prowadzą w te same relacje Znowu się kręcę, już nie wiem gdzie Przydałaby się przerwa na jakąś stację Tankuję paliwo 9-5 Bo to nie wychodzi, yeah, w sumie to pojebane To też same ze mną Ja zgubiłem w mieście się, odpalam lot Pojebane mam pograne przez to Nie zastanawiam się nawet gdzie jest mój dom uh, Kręcę jak hula ho Ja chuj ci w łeb, bo ja to mnie Spodnie na pół dupy, popraw chłopcze Chyba niewygodnie jest tak se chodzi W sumie to chuj mnie obchodzi To lubisz podnosić głos obok mnie jesteś Mam codziennie sylwester jak western Okular czarny to po pierwsze Znów się kręcę i wiercę gdzieś Pierwsze miejsce afery pięć Czy tu jesteś czy nie ma cię, nie ma mnie Pięć połączeń nieodebranych Ja pogorszę sprawę tym, że Znowu się, znowu się, znowu się kręcę Znowu się kręcę, już nie wiem gdzie Więc proszę sprawdź moją lokalizację przerywam mi sygnał GPS A mapy prowadzą w te same same relacje Znowu się kręcę, już nie wiem gdzie Przydałaby się przerwa na jakąś stację Tankuję paliwo 9-5 Bo stanie wychodzi, gdy jedziemy w traskę Znowu się kręcę, już nie wiem gdzie Więc proszę sprawdź moją lokalizację Przerywam mi sygnał GPS A mapy prowadzą w te same relacje Znowu się kręcę, już nie wiem gdzie Przydałaby się przerwa na jakąś stację Tankuję paliwo 9-5 Bo tanie wychodzi, gdy jedziemy w traskę Stay crooked. obchodzi to piękno, jeśli nie obchodzi cierpienia Wchodzę na ostatnie piętro, palcem po niebie kreśliłem marzenie niejedno Schowałem głęboko w sobie to wewnątrz Żeby odeszło i przeszło na stałe Żeby się odpierdoliło na amen ode mnie Głowa mi tworzy projekcje, cholernie się męczy, bo nie śpię Przez to znowu gdzieś się kręcę po mieście Na pewno wejdę tam Zrozum, że taki już jestem i będę Łapię się na tym, jak kruchy fundament mój jest Gdy moc mi zabije serce Centymetr po centymetrze Gorzkie powietrze wypełnia mi płuca A ja chcę ściągnąć z siebie, ta zbroja nie schodzi Niestety jak zacięty suwak W ciemności nic nie urośnie, ty słowem rzuć światło na swoje uczucia Cisza jak susza, milczenie złotem Lecz złotem nie wykarmisz ducha, ty równasz się dusza uh. Ty równasz się wszystko, co czujesz Czujesz, nie ma w tym żadnych półsłówek Mówię do siebie, do ciebie, do wszystkich to mówię Także rozumiesz, stoję w tym tłumie emocji Tu nie ma emocji, czuję, że mówię Dzisiaj nie szukam pomocy, nie szukam radości Nie wiem co ratuje nami kolejne kawałki z albumu, najnowszego albumu Co mi zrobisz, jak nie złapiesz e, składu NLT. No i cóż, zbliżamy się do godziny 23, więc powoli kończymy audycję. Ja mam dla was e, ostatnie dwa kawałki dzisiejszej audycji i to będą e, pozostałe właściwie kawałki z płyty właśnie NLT, która miała premierę no niecałe dwa tygodnie temu. E, chłopaki zdążyli już zagrać w Poznaniu ostatnio, w zeszłym tygodniu zdążyli zagrać w weekend we Wrocławiu. Z tego co wiem, to jakoś na początku, w pierwszej połowie kwietnia będą e, jeszcze 11 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam, będą grali w Trójmieście. Także warto ich śledzić. E, z tego, co kojarzę, w kwietniu albo w maju mają się pojawić jeszcze raz w Poznaniu. Zawsze fajnie jest ich usłyszeć na żywo, także polecam. E, no i cóż, śledźcie ich na wszystkich socjalach e, NLT, e, Nicotine Lover Team. No i cóż, czas na rozwiązanie konkursu. Jeśli chodzi o najbliższy piątek, to na koncert 27 Fuck Demons wybierze się Bartek. Bartek, wpisujemy cię na listę gości, więc wystarczy, że weźmiesz ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. A jeśli chodzi o polską wersję, no to w lany poniedziałek z polską wersją będzie bujał się w dwóch progach Mateusz. Również pisujemy cię na listę. Dzięki za udział w konkursach. Y, mam nadzieję, że będzie to częstsza y, rzecz, która będzie się pojawiała też y, na antenie Bump Grindu w Radio Afera. Ja nazywam się Karol Szyszycki, zostawiam was ostatnimi kawałkami dzisiejszej audycji, audycji Bump Grind na antenie Radio Afera. Dzięki wielkie, do usłyszenia już za tydzień. nocy Co obchodzi to piękno, jeśli nie obchodzi cierpienia Wchodzę na ostatnie piętro, palcem po niebie kreśliłem marzenie niejedno Schowałem głęboko w sobie to wewnątrz Żeby odeszło i przeszło na stałe Żeby się odpierdoliło na amen ode mnie Głowa mi tworzy projekcje, cholernie się męczy, bo nie śpię Przez to znowu gdzieś się kręcę po mieście, na pewno wejdę tam Zrozum, że taki już jestem i będę Łapię się na tym, jak kruchy fundament mój jest Gdy mocny mi zabije serce Centymetr po centymetrze Gorzkie powietrze wypełnia mi płuca ja chcę ściągnąć przez siebie, ta zbroja nie schodzi Niestety jak zacięty suwak W ciemności nic nie urośnie, ty słowem rzuć światło na swoje uczucia Cisza jak susza, milczenie złotem Lecz złotem nie wykarmisz ducha, ty równasz się dusza uh. Ty równasz się wszystko, co czujesz, czujesz Nie ma w tym żadnych półsłówek Mówię do siebie, do ciebie, do wszystkich to mówię tak się rozumiesz Stoję w tym tłumie emocji, tu nie ma emocji Czuję, że mówię Dzisiaj nie szukam pomocy, nie szukam radości Nie wiem co ratuje Zmęczone oczy, tracę wszystkie z pięciu zmysłów Zmęczone oczy, nawet nie chcę tutaj być Zmęczone oczy, cały świat wezmę w cudzysłów A ty nawet nie wiesz, że teraz już mamy tak blisko do siebie Ja się nie odezwę, bo przez to to kiedyś już straciłem siebie Pod tym samym niebem, zupełnie innym człowiekiem jestem i nie wiem, czy tymi słowami to też mógłbym opisać ciebie Szczerze mówiąc, rapując nawet nie wiem jak to ująć mądrze Postępuje we mnie tu uczucie z tych, co raczej schować chciałbym bardzo dobrze Większy odstęp, więc muszę zachować Pieprzyć myśli, co podsuwa głowa Pierwszy raz od dawna czuję pożar Płonie we mnie dzisiaj gorzka woda Yeah, yeah, yeah, yeah. Dopiero zaczynam jak grać, to finał Jak wrócę to zabiorę ciebie do kina Wsiadamy w finał, powoli odpływam Ta chwila się wbija głęboko nam Tina Turner Na jednej słuchawce patrząc w matnia Wyglądasz poważnie, wszystko co było naprawdę Mam zawsze te teksty spisane na kartce Czerwone światło świata oświetla mroki Łagodnie głaszczę Słuchamy Roxen, put on the red light Śnieg mam chyba już w zębach Nawet zimno mnie w żebra Muszę się przebrać stąd idą Biorę już czapkę i wino yeah Potem do czwartej je pijąc, yeah, yeah Gdzieś nad wodą jest miło Zmęczone oczy, nawet nie chce mi się być tu Zmęczone oczy, tracę wszystkie z pięciu zmysłów Zmęczone oczy, nawet nie chcę tutaj być Zmęczone oczy, cały świat bez yeah. w cudzysłów Neurony z głowy jak tym z papierosa się dymi ten czerep Ja więzi Sodomy, bo trudno się obyć z tym co ma być życiowym sensem o. I zwiększa się popyt na psoty, bo wysokie loty za to w moim mieście Ja znowu się nie sprzeciwiam, tylko odbijam swój stempel, to miał być Sober November Nowy Creme de la creme